Можливо, ви вгадали тимчасовий репортер. І що найгірше є, я все життя був тимчасовим. Ви навіть не уявляєте собі, як то важко перебувати між двома полюсами. Трохи уявляю з книжок. Жартуєте? Був такий мудрець, певно ж, і вам відомий, Мосьє Одіссей. Жак Антуан весело засміявся з недоречного дотипу. Та згодом цей дотип видався йому не таким смішним, і він погодився. Ви згадали месьє? Це, мабуть, найдотепніше з усього, що я досі від вас почув стіла і харібда. З кабіни сюдихода виглянув товстун пат. Він звернувся до француза. Сер, скажіть отому джентльменові що скриголами знову сигнал зняти трубку. Булат матрос, який зі своєї лижні не міг бачити пата, гукнув Знімайте. Невдовзі пат передав по естафеті через мерсьє. Гукають начальника, сер. У вас були щодо цього чіткі вказівки, замість Булата сказав йому Жак Антуан. Вітер потяг із півночі в лоб, і тепер Булатові стало зовсім кепсько. Вихлопна труба чаділа просто в і він перейшов у ліву колію. Це знак, що час для моєї сповіді прийшов? кинув у слід Булатові Жак Антуан, якого той випередив, маючи від філа марша спеціальний наказ. Послухайте, Мерсьє, сказав він французові. У вашому лексиконі справді забагато церковних слів, та на богослова ви не схожі. Все це так. Інколи правда дуже скидається на побрехеньку. Булат, обернувшись, побачив тільки його ніс, що виструмився з обмерзлого капішона. І про стілу та харібду теж мати назвала мене ім'ям свого коханого. Батько на честь командира підпільної групи Макі. І тепер у мені борються два начала особисте і громадське мосьє матрос. Гладкий добродушний канадець пат знову щось погукав з кабіни, та візел гучно гіркотів на глибокому снігу. Булат не второпав ні слова, лише кивнув зараз під'їду. Він порівнявся з кабіною і запитав. Дізналися, що там таке? Звичайно, сер. Пат широко посміхався, виставивши пухнасту лисину на мороз. Розпорядження виконано. Яке? Я сказав капітанові Криголема, що професор Марш упав, джентльмени. Куди? У тріщину, сер. Спиніть візел, гаркнув Булат, але швидко отямився. Викличте борт корабля, будь ласка. Патлоу збагнув, що ці люди втягли його в непристойну забавку і почав квапливо перемикати важельці. Сердитий англієць Мілтон Брус спинив машину, і Булат поліз до них. Корабель відповів одразу, і звідти почувся схвильований речитатив, з якого було зрозуміло що капітан турбується про стан начальника експедиції та інших людей. Ви ж не слухаєте, сказав Булат, збагнувши, чому так дратували Філа Марша розмови з капітаном корабля. Його вже витягли все гаразд. Він був провалився в тріщину? спитав капітан. Щось у цьому плані, сер. Однак тріщина виявилась неглибокою. Пат з Мілтоном обшкрібали оброслий памороззю радіатор двигуна. Канадець неквапом коперсався в дірочках викруткою, а його товариш стрибав і щосили ляскав по решітці халявою запасних полярних чобіт. Жак Антуан дивився на них збоку, і коли вони залізли в кабіну і візел рушив уперед, діловито мовив Пат і паташон. Що ви кажете? Пат і паташон. Давні церкові персонажі, месьє матрос,